Tom war e dit? Ja, Tom war e dit. Perak? Ye, ne di nan tam. Nalis ket e naoui an domers? Nan, ne lankes ket si oas drai e dit. Red e dres an ei. Ya, ja, poen braz e dit, mar gwa an ton. Gael ar an prestan storm en dit, ma tos Ya, ja, laouen. Merci dit. Tom war e dit? Ya, ja, Tom war e dit. Perak? Ye, ne di nan tam. Nalis ket e naoui an domers? Nan nalan ket, siwas, draiede, e din dresan Ya pouen braz edit, mar gwan oton. an ran prestan ur stammen dit, mat eus c'hoam. Ya, laouen, merci dit.